Bai, oka joan den urtean bezala, trinkete berdinean, orduan, eh, oka, rangoitiko trinketa ongi zagutzen dugu. Ha, joan den urtean galdu nuen, eh, uh, beho gehiago eta mabi, zortzi tantaz, orduan, uh, gero, oka, zateko txapeketa, beste egun bat, ikusiko dugu badakit uh, batitea forma elegatuko dela, nahiz eta superprestiz ean zinan hori galdu zuen, beraz nik uste horrein nahi dola seban txartu eta txapeketa hori bizitzen dugu Orduan Hora, benetan, partida zaila ikutzen dut berriz e, finala erdia oso zaila dutara horren. Ikusi eh, la finaleko laurdenetan eh, oso gaitzeko formantzela disentxo. Sikulako zafraldi bat e, eman e, du Mathieu Hospitali. E, eta Mathieu ni, ni atxemaneten duen Mathieu aski forma politan zela, beraz, ara, <clears throat> beti parziara guziak bezberdinak dira, baina, bon, u, uste dut, Ba, bada bisintxo oso oso trempan dela eta eta nahi du pixka bat uh, uh, bere uh, eh, super pixka bat uh, anti eta eta entzatzea finalera iristea baina uh, nire ogniz eta nire nire chantsa definitiko dut